Amen. Halelúja. Tak poďme k Božiemu slovu. Halelúja. Naposledy som kázal, uh, ste ticho. Neviem, či to je dobrý znak, alebo či sa niečo chystá. Nie. <laughs> Ticho. Chcete počúvať Bože slovo, to je dobré. Amen? Dobre. Dobre. Naposledy som kázal o skázni na hore, kázal som o, o tom, kto je tvojim pánom. A ja by som trošička nadviazal, ja by som trošička nadviazal, keď som rozmýšľal dnešnou kázňou, trošička by som chcel nadviazať a hovoriť o, o cirkvi ako o spoločenstve Božieho ľudu. Prečo? Pretože Pán Ježiš volá každého, ako sme čítali v kázni na hore. Pán Ježiš volá a hovorí, nemôžeš mať dvoch majstrov, nemôžeš mať dvoch pánov. Buď slúžiš jednému alebo druhému. Čo to znamená? Nejedná sa len o financie, jedná sa o celkový spôsob života, filozofiu života. Ak Ježiš nie je pánom v tvojom živote, v každej oblasti v tvojom živote, ak je niečo iné na prvom mieste, Ježiš hovorí, nemôžeš slúžiť aj mne, aj tej danej veci, alebo tej danej osobe. A na tej druhej strane každý človek, ktorý zasvetil svoj život Bohu, ktorý sa rozhodol vydať svoj život Bohu, nasledovať, Boh ho nedal ako individualistu na individuálny beh, ale Boh ho posadil do spoločenstva Božieho ľudu. To znamená, Boh ho dal do církvy. A dnešný deň budeme hovoriť na tému církev spoločenstvo Božieho ľudu. Človek je tvor spoločenský a patrí k tej k jeho prirodzenosti, aby vytváral vzťahy a mal spoločenstvo s inými, jemu podobnými ľuďmi. A pán Ježiš ustanovil spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, církev, aby sa skrze ňu mohla naplniť Božia vôľa. Apoštol Peter napísal, kedysi neboli ste ani len ľudom, ale teraz ste Božím ľudom. Žili ste bez milovania a teraz ste došli z milovania. 1. Petra 2.10. Peter hovorí, že kedy ste sa nepoznali Ježiša Krista, kedy ste si žili v tomto svete, mali motivy, mali priority tohto sveta. Ale Boh sa nad nami zmiloval. A Boh vstúpil do nášho života, zmenil naše životy a preto sme iní. Preto sme iní. Sme oddelení od tohto sveta, ale žijeme v tomto svete. Keď sme však prijali Ježiša ako svojho spasiteľa, vierou sme boli privedení skrze Krista do nového vzťahu s Bohom. A tento nový vzťah nám tiež priniesol nový vzťah ostatným veriacim. A preto sme bratia a sestry v Kristovi. Amen. Preto sme bratia a sestry v Kristovi. To znamená, že vzťah s Bohom zmenil nás vzťah k nebeskému Otcovi a takisto zmenil nás vzťah. Sme vstúpili do nových vzťahov s ostatnými veriacimi. Stali sme sa súčasťou Božej rodiny, súčasťou Božej cirkvi. Bratia, sestry, církev je Boží nástroj, ktorý si Boh vyvolil ku svojej sláve, k budovaniu duchovného života a k neseniu dobrej správy ľudom. A kdekoľvek sme, keď som bol v Dánsku, kdekoľvek sú Boží ľudia zídení, ktorí milujú Ježiša Krista, ho chvália, uctievajú. Písmo hovorí, kde sú dvaja, traja zídení v mojom mene, ja som uprostred nich. Tam je Ježiš, tam je jeho Boží ľud. A keď porozumieme právemu významu cirkvi, pochopíme i postoj nášho pána Ježiša Krista, ktorý si natoľko cenil církev, že sám za ňu položil svoj život. Čo je církev? Keby sme robili anketu na ulici, aby ste sa pýtali ľudí, aby ste položili otázku, čo je církev? Verím tomu, že množstvo ľudí by poukázalo na miesto, kde sa schádza Boží ľud. Církev to je miesto, kde sa ľudia zhromažďujú k bohoslužbám. To je budova. A toto je odpoveď pre mnohých ľudí. Církev to je budova. A aká pekná budova je, aká krásna budova je, taká, taká pekná církev je. Ale my dobre vieme, že církev to nie je budova. Ďalší ľudia by povedali, že církev to je organizácia, ktorá nám vadie, očerpáva financie z tohto štátu. Toto je filozofia mnohých ľudí, zvlášť neveriacich ľudí. Na čo, máme, na čo štát má podporovať nejakú organizáciu? Církev to je určitá denominácia. Ale slovo eklézia v grečtine znamená, slovo a znamená spoločenstvo spasených hriešnikov ktorí vyznali pána Ježiša ako svojho pána a stali sa členmi Božej rodiny. Tí, ktorí sú povolaní k tomu, aby plnili Božiu voľu. Čiže církev to nie je budova. Církev to nie je organizácia. Církev to nie je nejaká denominácia, pretože ani denominácia ťa nespasí. Ani apoštolská církev neprinese spasenie do tvojho života, ak ty nie si spasený skrze moc Ježiša Krista. Ale církev je spoločenstvo ľudí, ktorí sú spasení, ktorí vyznali, že Boh je ich kráľ, vyznali to jedno, že On je ich pán a rozhodli sa ho nasledovať. Všetci tí, ktorí sa vydali rovnakou cestou. Všetci tí, ktorí boli hriešni a potrebovali odpustenie. Všetci tí, ktorí zažili znovu zrodenie. Všetci tí, ktorí sa nechali pokrstiť. Všetci, ktorí sa rozhodli pre cestu poslušnosti a podriadenosti. Všetci boli začlení do Ježišovho tela. To sú všetci tí, ktorí chcú rásť vo viere a nechať sa premieňať. Toto je církev. Církev, to si ty a ja. Toto je církev. A každý, kto uverí v Ježiša Krista, každý, kto vydá svoj život Bohu, stáva sa súčasťou církvy. Veľa ľudí a veľa ľudí v tomto štáte si myslí, že keď je niekde členov nejakej církvy, že toto je a, toto je jeho lístok do nebeského kráľovstva. Biblia hovorí, že ak nie si spasený skrze milosť Božiu, ak nie, nemáš vzťah s Ježišom Kristom, nie si súčasťou Božej rodiny. Biblia hovorí, že len tí, ktorí uverili v Ježiša Krista, sú Božie deti. Nie všetci ľudia sú Božie deti. Počuli ste aj takéto učenie? Učenie, ktoré hovorí, že všetci ľudia sú Božie deti. To nie je pravda. To nie je pravda. Všetci sme stvorení na Boží obraz ale len ten, kto uveril v Ježiša Krista, sa stal súčasťou Božej rodiny. A my vidíme, že Boh buduje miestnu lokálnu církev. Ak ja som uveril, ty si uveril v Ježiša Krista, stal si sa súčasťou všeobecnej církvy. To je církev, ktorá je po celom svete. Ale v užšom meritku znamená, že církev, církev znamená zhromaždenie Božieho ľudu z danej lokality k spoločnej bohoslužbe. Je to miestna, viditeľná církev a pri miestnej, hovoríme o miestnej círke, alebo miestnych lokálnych zboroch. Pavol budoval miestne zbory a keď píše listy, tak nepíše univerzálnej cirkvi, ale píše miestnym lokálnym zborom. Rímanom 1.7 je napísané všetkým od Boha milovaným, povolaným svetým v Ríme. 1. Korintianom 1.2 je napísané cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posveteným Kristovi Ježišovi povolaným svetým. Galatianom 1.2 je napísané církevným zborom v Galácii. Církev je spoločenstvo Božieho ľudu. A pojem spoločenstvo hovorí o jednotlivých veriacich, ktorí sa spoločne schádzajú, aby mali medzi sebou obecenstvo a aby spoločne uctievali Boha. Viete, prečo to hovorím? A pre mnohých sa to zdá, že to niečo, čo je už eh, známe a možno, že niečo, čo už eh, poznám, Viete, prečo to hovorím? Pretože mnohí, mnohí ľudia a, žijú tak, ako keby a, žili v tej a, všeobecnej univerzálnej cirkvi. Mnohí ľudia, ktorí a, sa nerozhodli zasvetiť svoj život v miestnom lokálnom zbore. Viete, že Paul učí o miestnej lokálnej cirkvi. Miesto kde žijem, miesto, kde som viditeľný, miesto, kde, kde môj život sa mení, miesto, kde som zúčtovateľný, miestom, kde som požehnaný, miestom, kde je môj život menený. nedávno som mal jeden rozhovor s človekom, ktorý vystriedal už 3 alebo 4 zbory. <laughs> Možno, že hľada ten dokonalý. a hľada, hľada pomazaných ľudí, ktorí budú kázať pomazané kázne. Ja si myslím, že sme v Slovensku situácii, kedy veľa ľudí sa chytilo na veľkých pomazaných ľudí v úvodzovkách. A sú ochotní dávať veľké peniaze, cestovať veľké kilometre, aby videli tohto človeka, aby ten človek položil na nich ruky. A so zámerom, že ich život sa rapidne zmení. A Boh povolal ľudí, Boh povolal služobníkov. To je pravda. Ale ja neverím to, že jedným skladaním rúk sa zmení celý tvoj život a že už viac nikdy nebudeš mať boje zápasy, že už viac nikdy nepotrebuješ zápasiť a bojovať za svoj život. Ja v to neverím. A ľudia hľadajú skrátky. Ľudia hľadajú skrátky. Ako? Ako sa vyhnúť, ako byť požehnaný. Ale ty sa vrátiš domov a ty potrebuješ zápasy, ty potrebuješ čeliť tým istým bojom, mnohým iným ďalším situáciám a potrebuješ hľadať Boha, hľadať Jeho milosť a Jeho priazeň. Veľa ľudí sa a, nadchlo pre nejakých velikánov. Je dobre si brať príklad. Ale chcem vám povedať, že je absolútne a, zlé a chore, ak je človek závislý na človeku. Ak je človek závislý na človeku. A veľa ľudí hľadá tohto pomazaného človeka, aby bolo závislý, ale to je zlé. My máme učiť ľudí, aby boli závislí na kom? na Bohu a nie na človeku. A ak ste niekde počujete učenie, že máte byť závislí na tomto človeku, chcem vám povedať, že to je zlé učenie. To je zlé učenie. Ty a ja máme byť závislí na Ježišovi Kristovi. Na Ježišovi Kristovi. Ja vás vedem k tomu, aby ste boli závislí na Ježišovi Kristovi. Prečo? Pretože zrelosť je tá zrelosť, že ja viem sa spoliehať na Boha a dovoliť Jebu, aby menil môj život, aby mňa viedol počas môjho života. Zlé a chore je, keď malé deti budú stále malými deťmi. Zlý pohľad. Zlý pohľad zboru. Dám vám dva, a, dva dôvody, prečo je najviac problémov v zbore. Viete, aké sú to? Dva dôvody. Vierka, ty to vieš. <laughs> Nie. Dva dôvody. Prvý dôvod, prečo je najviac problémov v zbore, sú dva, sú dva, môže byť viac, ale tieto dva sú hlavné. Prvý, pohľad, prvý je zlý pohľad zboru. Vedenie zboru je tu preto, aby robilo to, čo chce zbor. Každý má nejakú víziu. Každý má nejakú predstavu, ako by mal fungovať miestny lokálny zbor. Hej. A každý má svoje predstavy, čo by sa tam malo realizovať. Ale takto to nefunguje. Boh povolal a Boh povolal tých, ktorí sú zodpovední za zbor, aby hľadali Boha, aby hľadali víziu, aby hľadali smerovanie pre zbor. To neznamená, že nikto nemôže nič povedať. To nie je o tom. Ale to je o tom, že rozumiem tomu, že títo ľudia sú zodpovední za víziu a smerovanie zboru. Druhý problém, ktorý je, že ako vedúci sa nenaučili viesť ľudí. Buď sme sa nenaučili viesť ľudí, alebo ľudia sa v zbore nenechali, alebo nenaučili sa nechať viesť. Dva dôvody. Buď sme sa nenaučili viesť ľudí, alebo ľudia v zbore sa nenaučili nechať viesť. Peter hovorí v 1. Petra 5.1.4 hovorí o tom, ako majú tí, ktorí sú zodpovední za zbor viesť. A teraz toto je zrkadlo na mňa a na tých, ktorí vedú tento zbor. A, a Peter hovorí niekoľko, niekoľko princípov, a, aký majú mať postoj a, k tomu, ako ich Boh povolal. 1. Petra 5. kapitola, 1. a 4. verš. Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení a účastník slávy, ktorá sa má zjaviť a hovorí tým, ktorí vedú zbor. Páste Bože stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne. Prvá podmienka. Ako zistíš, ako zistíš, či sú zdraví otcovi alebo nie. A teraz hovorím proti. A hovorím proti. Preto, aby ste boli zreli, aby ste vedeli rozsudzovať. Páste stádo dobrovoľne. Nie na silu, nie s nevôľou, nie s neochotou. Boh nás povolal, je to dar, je to dar zdarma, a máme, máme jednať ochotne, máme jednať dobrovoľne. Nie s nevoľou, ako, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Po druhé, nie pre nečistý zisk, ale ochotne. Každý z nás potrebuje mať určitú mzdu za prácu. To je, aj Paul hovorí, že mlátiacemu volovi prež ústa. Ale toto nie je práca kvôli tomu, aby ja som z niečoho ryžoval. To nie je to, aby ja som získaval pozície a majetky a, a, a, a svoje vysoké ciele. Kvôli tomu, že ak sa mi nebude zvyšovať mzda a neviem čo všetko, tak nebudem robiť pre Boha. Tu ste. To nie je prvom rade o peniazoch. A preto Peter napomína, nie pre nečistý zisk, ale ochotne. Je veľa ľudí, je veľa vedúcich, ktorí... O toto ide. Celý biznis je okolo peňazí. Založili veľké organizácie. Veľké organizácie. Obrovské organizácie. Obrovské služby, obrovské ministry. Všetko je okolo peňazí. Peniaze a peniaze a peniaze. Nie pre nečistý zisk. Po tretie, ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. Pavol hovorí, nemanipulovať s ľuďmi, nevládnuť. To nie je diktátorstvo. To nie je manipulovanie, to nie je zastrašovanie ľudí. Ale byť príkladom. Byť príkladom, ako viesť týchto ľudí. Tri veci. A tá druhá vec je, prečo sú problémy v zbore, je, že ľudia v zbore sa nenaučili nechať viesť. Biblia hovorí, a Židom 13.17, poslúchajte svojich vodcov a podriadujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho. Nech to robia s radosťou. A nie so zdychami, lebo to by vám nebolo na užitok. Dva hlavné kľúče. Prečo sú problémy? Pretože vedúci sa nenaučili viesť správne ľudí a pretože ľudia sa v zbore nenaučili nechať viesť vedúcimi. A teraz sa možno pýtaš, ako, ako to zmeniť? <laughs> Ja si myslím, že každý z nás potrebuje začať od seba, aby sme sami začali hľadať Boha. Aby sme sami mali ten správny postoj, postoj pred Bohom. Ale Božím cieľom je, aby keď tomuto porozumieme a toto začneme žiť, a aby Boh skrze svoju jednotu, skrze moc Svetého Ducha pôsobil svojou mocou, aby mnoho ľudí mohlo byť spasených. A môj postoj je tam, kde prídem kázať do zborov, je tam pastor vedúci, ktorí sú zodpovední za zbory. Ja sa môžem spýtať, ja môžem niečo mať nejaký názor a to je všetko. Ale on je ten, ktorý je zodpovedný za ten zbor. Je to zbor, lokálny zbor, ktorý je miestom pre tvoj život, aby bol tvoj život menený. A ja by som chcel v tejto aplikácii teraz spolu vás vyzvať, aby sme sa mohli modliť za náš zbor ako duchovnú rodinu ďakovať Bohu za zbor, za svojich vedúcich a modliť sa za nich. Ďakovať za naše vzťahy, ďakovať za toto miesto. Niekedy sme v takom postoji, jo, však idem v nedelu, o deti je postarané, zaplatené nájmy sú, Bože slovo sa káže. ja stáva sa to takou rutinou, veď sme tu a veď však to je všetko normálne. Ja vám chcem povedať, že to nie je normálna vec. To je Božia milosť. To je Božia milo, že máme zaplatené nájmy, to je Božia milo, že prídu uh, rodiny a majú kde deti dať do besiedky. Je to Božia milo, že sa káže Bože slovo, je to všetko Božia milosť. Ale niekedy sme v takej rúti veď to je všetko samozrejmá vec. Ja vám chcem povedať, že to nie je samozrejmá vec. A chcem vás navigovať na to, aby sme boli vďační Bohu za tento dom. Aby sme prichádzali s vďačným srdcom. Páne, ďakujem ti za tento duchovný domov. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si mi dal bratov a sestry. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že keď prichádzam na toto miesto, nie len je postarané o moje deti, nie len je zaplata, zaplatené, upratané a môžem sa dobre cítiť, nie len to, že môžem počúvať Bože slovo, ale Pane Ježišu, ja Ti ďakujem, že môj život môže byť budovaný. Že môj život môže byť usmerňovaný. Že môj život môže byť potešovaný. Aj v tom ťažkom čase môžem nájsť podporu, útechu. Bože, ďakujem Ti za to, že keď ma aj treba napraviť, že ma napomínaš. Prečo? Pretože je to v môj prospech, aby môj život išiel ďalej. Uvedomujete si tú hodnotu toho, za čo Ježiš zomrel. Zomrel za církev, za teba, za mňa. Zomrel za naše životy, za naše vzťahy. Pane, ja ti ďakujem za vedúci, ja ti ďakujem za chlieb, ktorý sa káže. Viete, že nielen chlebom sme živí, ale Božím slovom na každý deň. A neviem, ako sa modlívate za kázne, ale vás chcem pozbudiť, aby ste sa modlívali za nedelné kázne. Aby sme sa modlili, aby nedelu čo nedelu bolo kázané Bože slovo. To nie je samozrejma vec. To Bože slovo sa nepripravuje tak, že človek si to niekde si tam na nohe napíše a, a to má. Pane, daj milosť, aby slovo, ktoré sa káže nedelu čo nedelu, bolo čerstvé, bolo živé, bolo mocné, bolo účinné, aby menilo ľudí, aby prinášalo slobodu do ľudských životov. Ja chcem spolu s vami sa teraz modliť za tento zbor. Zbor s ďakou Bohu za to, že sme, za to, že máme jeden druhého, že nie sme sami. Viete si imaginárne iba teraz predstaviť, že by sme nemali duchovný domov. Bolo by to zlé, bolo by to ťažké. Ale je tak dobre, že máme jeden druhého. Je tak dobre, že môžeme prísť do spoločného domova. Haleluja. Páne, my ti chceme poďakovať za tento duchovný domov. Pane, chceme Ti poďakovať za našu duchovnú rodinu. Pane, ja chcem sa modliť, aby uh, tak ako my, ktorí vedieme tento zbor, sme viedli, Pane, z dobrovoľne, sme viedli príkladom, uh, sme neviedli kvôli uh, ziskom, kvôli postavenia, kvôli kariére, ale aby sme ho viedli čistými motivmi. Pane Ježišu, modlím sa za celé staršovstvo, aby to boli ľudia svätí Boží, posvedcovaní, ľudia, ktorí milujú hlboko Boha, ľudia, ktorí sa mil- hlboko rozhodli žiť pre Boha, ľudia, ktorí sa hlboko zasvetili pre Boha a hľadajú jeho ciele a jeho motivy. Pane, modlím sa o jednotu skrze Ducha Svetého pri vedení, pri múdrosti, ako ísť a budovať ďalej zbor, ako zasiahnuť toto mesto. Modlím sa, Pane, aby sme boli mužovia Božieho pomazania, Božieho vplyvu. Ale takisto chcem Ti poďakovať za všetkých, ľudí, ktorých si nám daroval do nášho zboru. Chcem ti poďakovať za bratov, sestry, za deti, za priateľov. Chcem ti poďakovať za tento duchovný domov. Pane, nie je to samozrejme, že sme tu. Pane, je to samozrejme, že máme eh, starostlivo, že máme Božie slovo, že máme, máme kde dať deti, že môžeme prísť na toto krásne miesto. Je to Tvoja milosť, Pane Žižu. A ja ti chcem vyjadriť vďaku za tento celý zbor, vďaku za všetkých ľudí, ktorých si nám dal, Pane Žižu. Chcem sa modliť, Pane Ježiši, aby sme viedli múdro, aby každý tento, kto tu prichádza na toto miesto, mohol byť budovaný, mohol byť formovaný. Aby povstal z neho učeník Ježiša Krista. Pane, modlím sa, aby tento zbor mal Boží vplyv. Aby to bol vplyv Boží, vplyv skrze moc Svetého Ducha. Aby sme mohli prinášať Božie ovocie. Pane Ježišu, modlím sa, aby i tieto prázdne miesta boli plné ľudí, ktorí ťa budú vzývať a chváliť, ktorých život bude premenený skrze Božiu moc. Pane, ďakujem ti, že ty si zomrel za církev. Položil si to, čo si mohol a dal si svoj život. A ja ti chcem poďakovať za tento ľud, pane, za vysadu ho viesť. Chcem ti poďakovať, pane, za uh, tento Boží ľud, ktorý si si povolal v tomto meste. A ty si neskončil, pane. Ja verím, že ďalší mnohí ľudia prídu do Božieho kráľovstva skrze službu v tomto zbore. Pane, modlím sa, aby Božia prítomnosť bola neustále na tomto mieste. Pane, aby tento ľud hľadal Božiu prítomnosť. Aby tento ľud hľadal Bože cesty a Božiu pravdu, pretože pravda Bože ho vyslobodí. Aby sme nehľadali ľudské show, aby sme nehľadali ľudí, aby sme nehľadali slávu ľudskú, aby sme nehľadali majetky, aby sme nehľadali na prvom mieste moc a slávu tohto sveta, ale aby sme hľadali Teba, Ježiš. Aby sme hľadali Teba. Pane, modlím sa, aby nedelu čo nedelu tu bolo kázané slovo v moci a autorite Ježiša Krista. Aby bola kázaná plná pravda Božia, Pane, aby sme sa nebali, nestrachovali kázať celú pravdu Božiu. Aj keď to je niekedy nepopulárne. Aj keď, Pane Ježiši, je to niekedy ne, uh, nelichotivé našim ušiam. Ale ja sa modlím, Pane Ježišu, aby Tvoja pravda neuhla z tohto miesta. Pane, modlím sa, aby Tvoja pravda zostala, Pane, v tomto zbore. Aby Tvoja pravda budovala tento zbor. Aby Tvoja pravda vyslobodzovala ľudí. Aby Tvoja pravda formovala každého jedného človeka, Ježiš. Pane, ďakujem Ti. Ďakujem ti zo srdca za celý tento zbor a ďakujem ti za veci, ktoré sú pred nami, Ježiš. Pane, žehnáme si v Tvojom mene a ďakujeme Ti, že môžem byť spolu ako jedna duchovná rodina. Pane, modlím sa, aby tento zbor bol formovaný duchom odpustenia, duchom lásky, Pane, duchom moci, aby toto miesto bolo miestom potešenia, pozbudenia. Miestom, kde ľudia chodia načerpať, kde ľudia sa chodia stretnúť so živým Bohom. Pane, ja sa modlím, aby toto spoločenstvo bolo spoločenstvom živým. Živým spoločenstvom, ktoré, ktorého Ježiš je na prvom mieste. Amen. Aleluja. Amen. A ja vás sem pozbudí. Ešte nie je koniec kazne, to viete. To je prvá tretina. Ale chcem vás pozbudiť, aby ste sa mohli modliť za tento duchovný dom a viete aj prečo? Viete, čo robí diabol? Keď bola církev sformovala a boli vytvorené prvé spoločenstva, prvé církevné zbory, tak diabol nenapadol doktrínu, ale diabol sa snaží zničiť ducha spoločenstva. A to hneď od začiatku. A preto 1. Korintianom 1.11 je napísané, lebo ľudia z domu Chloemi uznámili o vás, že, bratia moji, že sú spory medzi vami. Ale vy si krivdíte, škodíte navzájom, a to bratia alebo 1. Korintianom 11.18. Lebo najprv, keď sa schádzate v zbore, čujem, že sú roztržky v zbore. To, čo diabol sa snaží napadnúť, je spoločenstvo, je duch spoločenstva, duch jednoty, duch odpustenia, duch života. A toto robil od začiatku. Toto je diabolová cesta. Nenapadne hneď doktrínu. Napadne vzťahy. Napadne vzťahy. Tu ste? Napadne vzťahy. A toto robil odjak živa. A to robí stále. A preto ty a ja potrebujeme byť vďační za duchovný domov. Potrebujeme sa modliť a vážiť si jeden druhého. Amen. Hej. Potrebujeme byť vďační Bohu za tento duchovný domov. Číslo 2. Církev je miestom, kde je formovaný tvoj život. S myšlienkou spoločenstva Božieho ľudu sa prvýkrát stretávame v starom zákone, keď Boh Abrahamovi zaslúbil, že jeho rodina sa stane požehnaním pre celú zem. Ale izraelský národ zlyhal pri naplnení svojho poslania byť požehnaním svojim svedectvom a príkladom pre celú zem. Boží zámer povolať ľudí zo sveta k sebe, vykúpiť ich z hriechu a dať im svoje spasenie však nezlyhal. A tento zámer bol dosiahnutý smrťou a skriesením Ježiša Krista. Ježiš počas svojej pozemskej služby prehlásil a použil budúci čas. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skále postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Matúš 16.18. Pavol hovorí v Efežanom, že a naznačuje, že aby mohla vzniknúť církev s Ježišom ako hlavou vykúpeného spoločenstva, muselo najprv dvojsku skrieseniu a na nebo vstúpeniu. Ježiš je hlavou církvy. Církev nepatrí ľuďom. Žiaľ, mnohí si z nej urobili biznis, ale církev patrí Ježišovi Kristovi. Církev je vlastníctvom Ježiša Krista. Viete dobre, že ja vás nevlastním. Ja nikoho zo sebou nemôžem zobrať do neba. Ja, vy, nikto nie je moje vlastníctvo. Žiaľ, mnohí pastori sa správajú ako ľudia sú ich vlastníctvom. Ľudia sú moji. A ľudia nepatria nikomu. Ľudia patria Bohu. Pán Ježiš hovorí, že církev tu bude, pokiaľ po ňu nepríde Ježiš pri svojom druhom príchode. Dobrá správa pre nás je, Ježiš je hlavou církvy. On vedie tento zbor. A keď niekedy máš možno aj pochybnosť, tak sa môžeš modliť k nemu. A vám poviem, jednu, poviem vám jedno veľké tajomstvo. Môžem vám povedať jedno veľké tajomstvo. Viete, čo robiť vtedy, keď aj máte Božiu myšlienku a inšpiráciu a môžu, že zdánlivo vás nikto nevypočuje. Viete, čo je najlepšie robiť? Neviete. Zavrieť sa do komórky a začať sa modliť. A ja vám poviem, toto je najnebezpečnejšia modlitba, ktorú môžete sa modliť. Viete prečo? Pretože ak ste v Božej vôli, tak Boh začne jednať s ľuďmi, ktorí sú z odpovednosti. Tu ste? Ja, keď niečo vidím, a v autoritách, ktoré Boh dal a niečo nefunguje, zavri sa do komórky, začni sa modliť. A ja ti garantujem, že Boh má na to smer, Boh má na to, boh má na to páky, aby jednal s tým. Ale nebúr sa, neprieč, nerob nepokoje. Zavri sa a modli sa. Že to bude trvať roky? Dobre. Ale modli sa. Boh je ten, aby jednal a konal s každým jedným človekom. aká je úloha církvy. Aká, aký, je, aký je účel, prečo tu je církev. Rozmýšľali ste nad tým niekedy, prečo tu je církev? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo mňa Boh vyvolil a zachránil ma? Celkový zámer, ktorý Boh má s našim spasením, je, aby sme sa stali chválou Jeho slávy. Spôsob, akým církev oslavuje Boha, má tri rozmery. A tieto tri rozmery môžeš aplikovať do svojho života. Poprvé, je to služba vzťah k Bohu. Církev, ktorá uctieva. Je to vzťah horizontálny k Bohu. Si tu preto, aby si Boha uctieval. Sme tu preto ako církev, aby sme Boha uctievali. A uctievanie je čin, v ktorom uznáme, že Boh je hoden našej úcty a slávy. Stredobodom záujmu pravého uctievania nie sú ľudia, nie sú nástroje. A e, nie je, e, nie je masa ľudí, ale stredobodom uctievania je samotný živý Boh. A ja uctievam Boha za to, kým On je, pre Jeho charakter a čo On činí v mojom živote. Ja uctievam preto, kým On je. Ježiš povedal, že hľadá ľudí, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. To znamená, že naše uctievanie musí byť úprimné a musí sa zakladať na našom osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Viete, že chváli to nie je, a v prvom rade to nie sú emócie. Veľa ľudí, keď je vstrhnutý v nejakom veľkom dave, a tak, tak sa cíti úžasne, hej, pretože sú v emóciách. Ale uctievanie to nie je najprv o emóciách, uctievanie je ponajprv o hlbokom vzťahu, o osobnom vzťahu so živým Ježišom Kristom. A zrazu títo ľudia, keď sa ocitnú sami v problémoch, zrazu zabudnú Boha chváliť. O, ale Boha chválim a uctievam, aj keď som sám, aj keď som na skupinke, aj keď som v zbore. To nie sú ponajprv emócie, to nie je ponajprv to, že sa dobre cítim. To je o osobnom a hlbokom vzťahu s Bohom. Práve uctievanie sa nezakladá na tom, čo pre Boha konáme, ale na našom poznaní a prijatí toho, čo On urobil pre nás. Veľa ľudí pracuje ako mašiny a porovnávajú svoj vzťah s výsledkami svojej práce. Ja vám chcem povedať, že výsledky ovoci je dôležité, ale ja Boha neúctiem a nechválim pre, pre to, čo ja urobím, alebo čo urobí skrze môj život. Ja ho ponajprv chválim za to, kým On je a čo On činí. Uctievanie je teda prejavom vďačnosti a vďaky Bohu za jeho milosť. Uctievam ho doma v súkromí, uctievam ho v zhromaždení. Církev, ktorá uctieva. Ty, ktorý uctievaš Boha. Po druhé, aký je účel, prečo si tu, prečo Boh zachránil tvoj život. Preto, aby církev budovala samu seba. Preto, preto, aby tvoj život bol budovaný a formovaný. Ja stále hovorím, že človek, ktorý uverí v Ježiša Krista, ide od minusu k plusu. Ja neverím v evanelium tzv. prosperity, ja to nekážem, ja v to neverím, že všetko bude v poriadku, nikdy nebudeš mať problém, všetko budeš mať a ešte veľa, a ešte viac, a ešte viac a nikdy nebudeš mať taký problém. To je blúd, to je blúd. To nie je evanelium. To je, to je lož. Pretože budeš mať ťažkosti v tomto svete. Čo povedal pán Ježiš? Pán Ježiš povedal, že keď mňa prenasledovali, vás nebudú. Budú. Budú aj vás prenasledovať. Keď zo mňa sa vysmievali, nebudú ani z vás? Budú. Budú aj z vás. A je to ľahké, nie je to ľahké. Pán Ježiš povedal, že budete mať súženia v tomto svete, ale verte vo mňa, pretože ja som väčší ako tieto súženia. Ale ja verím, že ideme od minusu plusu. Ja verím tomu, že keď Boh zachráni človeka, ide od, od zlého spôsobu života k lepšiemu a lepšiemu a lepšiemu. A teraz to myslím aj, aj svojim správaním, aj svojim životom a tým myslím aj svojim zabezpečením. Biblia hovorí, že Boh nikdy nenechá spravodlivého ohľade. A ja verím, že Boh sa stále postará. A ja vám chcem povedať, že viete dobre z vlastnej skúsenosti, že Boh nám dá aj viac, aby sme mohli slúžiť druhým ľuďom. Viete si predstaviť len tak teraz, čo by sa dialo, keby sme my žili bez Boha? Čo by sme robili? Ako by sme žili? Ako by sme sa správali k financiám? Ako by sme sa správali k rodine? Ako, ako by sme sa správali k iným ľuďom? Nie je to Božia milo, že Boh nás zachránil a zmenil. Nie je to Božia milo, že sme vytrhnutí z tma, z tmy, z pekla do, do, do Božieho kráľovstva. Je to milosť Božia. Nie je, to, nie je to moc jeho pravdy, ktorá nám dala víťazstvo, ktorá nám dala usmernenie života, e, že nemusíme strádať, nemusíme žiť v tme, nemusíme blúdiť ako mnoho ľudí a nemusíme robiť zlé rozhodnutia v našom živote, lebo máme moc Ducha svete, aby Duch Svetý nám pomohol. Nie je to plus, je to sila, je to plus. A môj život je menený viac a viac. Tvoj život je menený. Ak sa mu viac vydáš, Boh sa stará o teba, Boh ti dá prácu. Veríte tomu? Ja sa modlím za ľudí v zbore, ktorí nemajú prácu, aby mali prácu. A ja verím, že každý, kto chce pracovať, bude robiť. Bude robiť. Lebo ja verím, že Boh sa postará. Ja neviem, ako to spraví, ale verím to. Boh sa postará. A nie je to plus, je to plus. Nie je to plus, keď ti dajú, keď máme svedectva, keď počujem svedectva, že mi zvyšili mzdu, že prišiel. Nie je to plus, je to plus. Je to milosť Božia. Boh sa stará o svoje deti. Ideš od minusu k plusu. A toto je život kresťana. Ale budeš mať skúšky, budeš mať súženia. Církev, ktorá buduje samu seba. Boh dnes chce jednať s veriacimi ako spoločenstvom. A každý z nás je údom v tele Kristovom a každý úd má svoj dar. Niekto viac, niekto menej. Ktoré umožňujú, aby prispiel k budovaniu celého tela. Obdarovaní ľudia sú darom pre církev veriaci. Ty vieš, že si darom a nie si, nie si, uh, nie si tým navyslený, že si myslíš, že, že bez teba by to nešlo a bez teba by uh, neviem čo. Tvoj dar od Boha je daný preto, aby si bol požehnaním pre druhých ľudí. Tvoj dar je daný preto, aby si mohol pomôcť druhým ľuďom. Tvoj dar nie je preto, aby si sa s ním vychvaľoval. Tvoj dar nie je preto, aby si mohol seba, pre seba mať zisk z toho, ale preto, aby si mohol pomôcť druhým ľuďom. Každý veriaci má dar a potrebuje ním slúžiť, ale zároveň potrebuje, aby mu bolo slúžené. A Kristovo telo je duchovný organizmus spojený Kristom, kde Kristus je hlava. A ak by nebolo hlavy, tak nemôže fungovať celé telo. Ty a ja sme požehnaním pre druhých. Viete, aké požehnanie je, keď sme na domácej skupinke? Aj teraz sme mali veľmi dobrý čas piatok, keď, sme, keď si môžeme slúžiť navzájom. Aké dobré je, že máme chvály v nedelu, aký je to prínos v týchto ľudí, že majú dar, aby mohli uctievať. Aký je to prínos pre ľudí, ktorí sa modlia, ktorí, ktorí sú štedri, pohostení. Slúžiš s tým, čo ti Boh dal. Nie pre svoj zisk, ale preto by si poženal druhý. A na záver, církev, ktorá hlása svetu evanelium. Je to tretí dôvod, prečo tu je církev. Aby uctievala Boha, aby budovala samu seba, to znamená, aby si slúžil s tým, čo máš druhým ľuďom. A na to že máš na každej domácej skupinke. A aby církev hlásala evanilium. Je to služba vonku. Boh zachránil môj život preto, aby som mohol slúžiť druhým ľuďom. Ježiš prikazuje, aby sme išli a hlásali dobrú zväzť. Boh si používa človeka, aby získal ďalších ľudí do Božieho kráľovstva to veľké poverenie, ktoré máme v Matúšovi 28, 19, 20, aby sme išli do celého sveta a hlásali ľuďom evanelium. Nie sme tu preto len, aby sme uctivali Boha. Nie sme len preto, aby sme budovali sami seba a slúžili tým darom, ale sme tu preto, aby sme druhým ľuďom hovorili evanelium o tom, kto je, kto je náš Boh. A ja chcem vás na záver vyzvať, aby sme mohli urobiť jeden krok. Aby z týchto troch vecí na záver Uctievam Jeho, preto kto On je, aký On je a čo urobil. Dar, ktorý mám, Pane, chcem, aby slúžil Tebe. Pane, chcem, aby to, čo si mi dal, chcem, aby slúžilo Tebe. A Pane, poslal si ma do tohto sveta, aby som žil evanelium, aby som získal ďalších ľudí pre Bože kráľovstvo. Chcem, aby sme sa modli za tieto tri veci v našom živote, aj v tomto zbore. Sme ľudia Božieho vplyvu. Ty si človek Božieho vplyvu. Boh ťa dal, aby si mal vplyv a ten dobrý vplyv. Je množstvo ľudí, ktorí nepoznajú Boha. Je množstvo ľudí, ktorí a, potrebujú byť slobodní. A modlíme sa na skupinke, som hovoril jedno svedectvo teraz, ešte je v procese to svedectvo. A ja som bol vďačný Bohu, že sme si mohli navzájom slúžiť a zrazu prišlo Bože poznanie do, do, do tej situácie. Po, poznáte tú, tú, tú Romku, ktorá je, keď sme boli na ulici milý rok, a ona je, ona je zdemonizovaná, ona je poviazaná. A začala kričať a vreskať, keď sme boli na ulici a nepričetne sa správať. A keď som, keď som teraz cestoval, tak uh, obchádzala na, na, na železnici, na autobusovej, autobusovej stanici, ma zbadala. A začala obchádzať okolo mňa. A sa postavila asi 10 metrov a začala krúžiť. keď som vystúpil potom, keď som sa vrátil späť, keď som vystúpil z autobusu, tak a, bol ohromný vresko na stanici a slova ako zabijem ťa a zničím a neviem, nadávky rôzne. Všetci ľudia utekali preč. Utekali preč. Ale hlas nepričetný, hlas nepričetný, rukami začala sa ohaňať, byť sa. Nepričetný hlas, všetci utekali preč. Táto žena je poviazaná. Ja keď som sa k nej blížil, tak išla preč tak, som sa, tak sa modlím za ňu a som prosil na skupinke, aby sme sa mohli modliť za, za túto ženu, aby bola slobodná. Na ďalší deň, keď som išiel v aute, tak z kruhového objazdu vyskočila pod auto. Vreskom, rukami sa rozháňala. Vybehla pod auto, to auto len tak, tak že zabrzdilo, lebo ju... Diabol ju chce zabiť, chce zničiť jej život. Je ob, objektom mojich modlitieb. A hovorím, páne, daj mi milosť a sil, daj mi ten impuls, aby tá žena bola slobodná aby tá žena bola slobodná, aby poznala teba. Ty a ja sme tu preto, aby sme priniesli slobodu pre ľudské životy. Amen. A ja vás chcem poprosiť, aby sme sa mohli modliť teraz. A tento čas strávili. Pane, som tu preto, aby som ťa uctieval. Ja, ne, ja nežijem tu svoj vlastný život. Ja nie som tu preto, aby som vyvyšoval seba, aby som hľadal seba. Pane, som tu preto, aby to, čo si dal do môjho života, aby, si, uh, aby som vložil do druhých ľudí. Aby som mohol budovať ďalších ľudí. A som tu preto, aby som mohol niesť evanilium a radostnú zväzť. Aby ľudia mohli byť spasení od minusu k plusu. Halelúja. Môžeme sa postaviť na záver, môžeme stráviť tento čas modlitba. Môžem vás poprosiť, tieto tri veci, keby sme sa mohli modliť za svoj život a za tento zbor. Tri veci. Pane, som tu preto, aby som teba uctieval. Pane, som tu preto, aby som budoval a som tu preto, aby som niesol zväzť. A možno, že uh, si v živote človek, ktorý teraz Boh ti hovorí, pane, ja som žil pre seba. Pane, ja som žil pre to, čo ja som chcel. Ale teraz, pane, sa dávam tebe. Môžem vás pekne poprosiť, kto sa môže postať, môžeme stráviť taký čas modlitbe. Haleluja. Haleluja, Ježiš. Ježiš, ďakujeme ti za to, že tvoje slovo k nám hovorí dnešný deň. Ježiš, ďakujeme ti za to, že si Boh, ktorý si nás povolal, aby sme uctievali a chválili Tvoje meno. Pane, ja sa modlím za každého človeka na tomto mieste, kto zvolil namiesto uctievania, uctievanie veci, ľudí. Kto zvolil namiesto uctievania Teba, uctievanie samého seba, hľadanie svojej slávy. Pane Ježišu, aby si dnešný deň, Pane, odpustil tento postoj. Aby dnešný deň si, Pane Ježišu Kriste, vstúpil do nášho života, aby dnešný deň si priniesol zmenu, priniesol pokáne, priniesol nápravu. Pretože centrom uctievania si Ty, Pane Ježišu. Centrom nášho života, centrom našich chvál si Ty, Hospodine. Drahý Pane, ja sa modlím za tú druhú vec, Pane Ježišu. Za dary, ktoré si nám dal, Pane, ak sme ich zneužili. Ak sme dary použili pre seba, pre vlastné budovanie, Pane, ja ťa prosím za každého na tomto mieste, aby si nám to odpustil. Ty si nám nedal dary preto, aby my sme sa mali dobre. Aby my sme budovali svoj život, ale by my sme boli požehnaním pre druhých ľudí. Drahý Ježiš, ja ti ďakujem, že a ak nám dávaš dary a sme požehnaním pre druhých ľudí, to rozmnožíš tak, že vyjde požehnanie pre mnoho, mnoho, mnoho ďalších ľudí. Aby mnohí mohli byť požehnaní, mnohí mohli byť dotknutí tebou, Ježiš. Aby mnohí mohli byť zmenení skrze dary, ktoré si nám dal. Pane, zachovaj nás od zneužívania darov, Pane Ježiš. Zneužívania, manipulovania s ľuďmi, zastrašovania ľudí Pane, zachovaj nás od toho, aby sme dary využívali zlým spôsobom. Lebo dary, ktoré si nám dal, patria na to, aby bolo vyvyšené Tvoje kráľovstvo, aby bola vzdaná Tebe sláva aj česť. Pane Žišo, a modlím sa za tretiu vec. Pane, dal si nám jeden z darov, aby sme hovorili evanelium ľuďom. A ja sa tak modlím, Pane Ježišu, za nás, aby sme neboli ustrachaní ľudia. Ľudia, ktorí sa boja, ale ľudia, ktorí majú, Pane, smelosť, ktorá je v Tebe. Lebo Svetý Duch nám nedal, nedal nám ducha strachu, ale ducha, ktorý volá Abba Oče. Ducha, ktorý miluje druhých ľudí. A ja sa tak modlím za naše okolie, za našich blízkych, známych, Pane, aby mohli uveriť v Teba. Aby mohli uveriť v toho, ktorý je Ježiš Kristus. Pane Ježiš, ja ťa tak prosím za všetkých, na ktorých máme vplyv. Aby sme mali Boží vplyv. Či už doma, či v práci, či v škole, kdekoľvek. Aby sme boli Božím pomazaním, Božou sviecou pre naše okolie. Drahí ti ďakujem za to, že aj teraz sa môžeme modliť a vydávať si svoj život k evangelizácii. Vydávať svoj život k tomu, aby sme mohli zachrániť ďalšie ľudské duše aby ďalší ľudia mohli prísť k Tebe, Ježiš. Pane, ja sa modlím za tú poviazanú ženu, Pane Ježiš, aby táto žena bola slobodná v mene Ježiš, aby táto žena bola oslobodená v autorite Ježiša Krista, aby táto žena mohla byť spoznať Ježiša, aby, nemohla, aby nebola viac zotrošovaná uh, všelijakými inými duchmi, Pane Ježiš, ale aby bola slobodná v mene Pane Ježiša Krista. Ty máš moc ju oslobodiť, Pane. Ty máš moc ju oslobodiť, ak bude chcieť, Pane Ježiš. Ty máš moc priniesť slobodu do jej života aby jej život bol absolútne radikálne zmenený. Aby toto bolo svedectvo pre celé okolie, ale zvlášť, aby jej duša ponajprv bola spasená. Pane, ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti za ľudí, ktorých si nám dal. Ďakujeme Ti za ľudí, ktorí si postavil po našom boku, ktorí nie sú spasení. A Pane, možno, že hovoríme, už tak dlho to trvá. Pane, dnešný deň chceme opäť ťa prosiť. Pane, zmiluj sa. A daj nám nový pohľad, daj nám pohľad Tvoj, Pane, že miluješ ľudí pohľad, ktorý zápasí za ľudské duše, pokiaľ nie sú zmenení, pokiaľ nie sú spasení. Ďakujeme ti, Ježiš, za mesto, v ktorom žijeme. Za mnohí tisíce ľudí v tomto meste. Ty vieš, že nie sú spasení. Ty vieš, koľko ľudí, Pane Ježiši, zlíhava, koľko ľudí, Pane Ježiši, uh, nemá zmysel života. Pane, možno, že si siaha na svoj život. Koľko ľudí je v depresii a v tlaku. Pane, my sa modlíme dnešný deň za nich, aby títo ľudia poznali svetlo, svetlo, ktorým je Ježiš a toto svetlo ich oslobodí. Aby títo ľudia poznali svetlo Ježíša Krista. Pane, ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti za to, že si dobrý Boh. Haleluja. Si slávny Boh Ježíš. Ja Ti ďakujem, že naše modlíby nie sú márne, nie sú zbytočné. Ale my ideme k Tebe i teraz, Ježíš. Haleluja. Pane, my sa vydávame Tebe, Ježíš. My vydáme svoje životy Tebe, Ježíš. Haleluja. A ja chcem sa spýtať, bratia a sestry, na záver. Ak je to tvoja túžba, ak je to tvoje vydanie, ak je to tvoja túžba naozaj v týchto veciach nasledovať Boha, aby si mohol urobiť ďalší krok, povedať, Ježiš, ja to chcem. Ježiš, ja chcem byť zmenený. Ježiš, ja chcem žiť pre teba viac a viac. A môžeme sa modliť jednu krátku modlitbu. Ak je to v tvojom srdci, môžeš ju opakovať po mne. A touto modlitbou urobíme jedno vyznanie. Jedno vyznanie, Pane, ja ti chcem patriť. Pane Ježišu Kriste, ja ti dávam celý svoj život. Každú jednu oblasť v mojom živote. Ja nechcem žiť pre seba, ale chcem žiť pre teba teraz. Ježiš, ja ti ďakujem, že si môj Boh a môj kráľ. Ja ti ďakujem za slobodu, ktorú mi dávaš a slobodu, ktorú môžem dávať ďalej. Modlím sa v mene Ježiš. Amen. Amen. Amen. Nech sa páči. Môžeme si sadnúť? Aleluja. Aleluja. Aleluja. Boh je dobrý. Amen. Aleluja. A nechám priestor teraz čas, aby sme mohli sa rozprávať. Máme čas nejakých 10-15 minút. Nechám čas na vzťahy, že sme ukončili tieto bohoslužby. A ja vás chcem vyzvať. Zoberte si tieto slova a držte si ich. Amen. Amen.